حمدا لك يا رحمن علمت القرآن وجعلته تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمحسنين ثم الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه waman asaa fa alaiha wama rabbuka bidhallamin lilabid awali ya yote ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia katika kitabu chake tukufu pale aliposema man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha yeyote yule atakayefanya wema basi anajifanyia mwenyewe na yeyote atakayefanya uovu basi pia anajifanyia mwenyewe wama rabbuka bidhallami lilabid na wala mola wako hana sifa kwa dhulumu waje Allah ametakasika na sifa ya dhulma kwa hiyo nakuhusieni juu ya swala kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha kwa kufuata maamrisho yake na kuacha yale makatazo yake na kufanya hivyo manufaa yake atakurejea wewe mwenyewe lakini ukiacha kufanya hivyo basi madhara yake pia atakurejea wewe mwenyewe man amila salihan nafsi waman asaa fa alaiha wama rabbuka bidhallami lilabid mola wako hana sifa kwa dhulumu wako naam kama umma wa Kiislamu magharibi na mashariki basi tumeuingia mwaka mpya mwaka wa Kiislamu Hijria mwaka wa elfu moja mia nne na arobaini na leo khutba yetu imebeba anwani kalenda ya Kiislamu na hijra hii ndo anwani ya khutba yetu leo Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'an وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صلى الله عليه وسلم akiwa kishafanya hijra neema za hijra na maisha ya hijra yanaonekaniwa ni tofauti na yale yaliokuwa kabla ya hijra Allah subhanahu wa ta'ala anamkumbusha Mola wake mtume wake wa idh yamkuru bika alladhina kafaru kumbuka muda ambao waliokufuru waliokufanyia walipokuwa kufanyia vitimbi za kila sampuli liyuthbituka waitaka wakufunge au yaktuluka au wakuue au yukhrijuka au wakutoe katika mji wao wayamkuruna wayamkurullah wao wanafanya kila aina ya vitimbi lakini na Allah subhanahu wa ta'ala naye anafanya vitimbi vyake wallahu khairul makirin na Allah ni mbora katika vitimbi aya hii inamkumbusha mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na waislamu wakumbuke hali ngumu hali za mashaka walizokuwa nazo kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam hajahama kutoka maka kwenda Madina kabla hao hajahama kutoka maka kwenda Madina ndugu zangu wa Kiislamu kalenda ya Kiislamu haikuanza kuhesabiwa wakati wa mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam akiwa yuhai haikuanza kuhesabiwa miaka ya Kiislamu wala haikuanza kuhesabiwa wakati wa Abu Bakar Siddiq bali kalenda hii ilianza kuhesabiwa rasmi ndani ya utawala wa Umar ibn al-Khattab changamoto zilizotokeza zilikuwa ni nyingi kama umma wa Islam ikalazimika tuwe na kalenda yetu ya Kiislamu ambayo tutakuwa tukihesabia miaka hapo Naam masahaba pamoja na khalifa walikaashura na walionelea waangalie matukio katika matukio ya umma huu ambayo kuanzia hapo wataweza kuhesabu kuanza kuhesabu mwaka wa Kiislamu Alhamdulillah thumma alhamdulillah kwa matukio mengi yenye neema katika umma Islam ni mengi yapo mengi tukianza kuhesabu kwa viganja vidole vya viganja hatuwezi kumaliza tukio la uzawa la wa mtume sallallahu alaihi wasallam tukio bora tukio ambalo likuja kuonyesha dalili ya kuangushwa tawala zilizokuwepo kuzaliwa kwake tu tukio la Isra wal Miraj tukio la kufa mtume sallallahu alaihi wasallam na yote haya yaliweza kuangaliwa lakini matukio haya yote hayakuweza kufaa mbele ya tukio zito la hijra tukio zito kihakika likaonekaniwa tukio hili la hijra ndiyo tuanzie kuhesabia miaka hapo na mtume akuhamia akuhama Muharram tarehe aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo tarehe aliyohamia Madina mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa ثاني عشر من ربيع الأول وهاجر ثاني عشر من ربيع الأول na amekufa sani ashara min rabiul awwal fungo sita tarehe mbili ya rabiul awwal kazaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam tarehe mbili ya rabiul awwal amehajiri mtume kutoka maka kwenda Madina na tarehe hiyo hiyo ndio tarehe aliyofariki mtume sallallahu alaihi wasallam maudhui ni hii tarehe mbili ya rabiul awwal aliohamia mtume sallallahu alaihi wasallam ni tukio kubwa na zito tukio ambalo limeweza kuja kuweka mpaka kwa umma wa Islam baina ya unyonge na udhalili barakallahu li wa lakum bilqur'ani alazim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر mu'minin إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم تمومي الله نتوين إيماني بيكجديرا الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد usikum wa nafsi bitaqwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusieni tena pamoja na kuhusia nafsi yangu kwa mara nyingine juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala nikikariri maneno yangu kwamba jambo hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndilo jambo ambalo litapelekea sisi waislamu pamoja na wanadamu kiujumla kufaulu katika mgongo huu wa dunia na kesho akhera mbele za Allah kwa hiyo jambo hili tulishikeni na tuwe na mazingatio nalo ni jambo kubwa na ni zito la takwa Allah subhanahu wa ta'ala ila ni kwa wachache wenye kutafakuri na kulizingatia maudhi yetu ni hijra na kalenda ya Kiislamu Masahaba radhiallahu anhum wametuchagulia tukio la hijra Suala msingi ni wewe Muislamu jiulize kwa nini masahaba radhiallahu anhum wakatuchagulia tukio hili la hijra ukirejelea tarehe na ukirejelea aya ambayo nimetoka kuisoma basi utaona wazi kwamba hali ya Waislamu kabla ya hijra ni tofauti hali hiyo hiyo kabla na baada ya hijra Waislamu wakiwa maka maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui wa dini hii ndio watawala makuraishi wenye nguvu kwa kusimama na misimamo ya Kiislamu ya kisawa waliweza kumfanyia wadui kila mwenye kuamini ujumbe huu walimtesa waliweza kumtesa wakamua waliweza kumua wakamtia dhiki waliweza kumtia dhiki mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekwa katika kiunga cha Abi Abdul Muttalib kwa muda wa miaka mitatu hawali humo isipokuwa ni majani ya miti tu maswahaba wakiteswa tarehe kwazi Bilal bin Rabah Ammar bin Yasir na familia yake mama yake ndo shahidi wa mwanzo aliuawa kwa kukashifiwa kuwekwa utupu na kuchomwa na mkuki wa utu katika sehemu zake za siri hali duni hali mbaya ndio walikuwa nazo Waislamu kabla ya tukio la hijra lakini baada ya hijra hali ilibadilika mwanamke huyo huyo ambaye aliuawa kwa fedhea ndani ya maka ndani ya Madina ndani ya soko anakashifiwa kwa, utupu tu Mtume sallallahu alaihi wasallam hupeleka jeshi hali ikabadilika waliokuwa madhalili sasa wanakuwa ni watukufu Khabab bin Arati yuko na Umar ibn al-Khattab wanasimuliana matukio ya kuumiza ndani ya maka tena watu wa Madina anafumua mgongo wake na kuisha kovu kovu ambalo alikuwa akiadhibiwa na bosi wake kwa kuwa tu amesilimu akiwa maka akachomwa na moto mpaka mafuta yanayotokamana na mgongo wake ndio yanauzima ule moto anamuonyesha jeraha lile na kovu lile fikiria miaka kumi ya mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakari miaka miwili na wakati wa utawala wa Omar sasa ndio anakuja kuonyesha kovu bado watu wa tarehe watuambia kovu ni kana kwamba bichi lakini na wameshasahau sawa wakati huo wapo katika nuru katika neema leo tunu hii ya hijra imepotea kwa umma wa Kiislamu magharibi na mashariki leo waislamu tumerejea kana kwamba tupo maka hakika tupo maka matawaghuti ndio wanaosimamia ulimwengu hakika iko hivyo magharibi na mashariki kwa imani ya la ilaha illa Allah hata mvuta bangi wa kijiweni yuko hatiani mvuta bangi anayeshinda kijiweni yeye muda wote kwa kijiweni hana ijumaa na chochote lakini huyu maadui Mwenyezi Mungu kwa kufahamu tu ni Muislamu basi kwao wanamtazama kwa kila aina ya mtazamo ndugu zangu waislamu tunu ya hijra imepotea kwetu masahaba walituletea iwe kama ibra na mazingatio tusiweze kupoteza tunu hiyo bil asaf ni mwaka wa tisini na nane bila daula bila khilafa ni miaka nane hatuna dola ni miaka nane hatuna khilafa ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa akaiacha hiyo na masahaba wakaendeleza utawala huo karne na karne 1924 1342 hijiria ikaangushwa kupitia mahaini wa Kiuturuki leo ni mwaka 1440 miaka 98 miaka 100 sasa inakaribia wa magharibi maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wenye funguo za utawala wanafanya watakalo katika mgongo ardhi wanafisadi ardhi umaskini uliotopea hausemekaniki watu njaa shida hali hii haitoweza kubadilika ila pale umma wa Kiislamu utakaposhikamana na wanaume wa kikweli mukhlisina kufanya kazi ya kurejesha maisha ya Kiislamu wallahi thumma wallahi maadamu ni hadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni bishara mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi itarejea hijra ya pili itarejea hijra ya pili na itasimama tena daula ya Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala sema وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض kama stakhlafa alladhina min qablihim amwaahidi Allah wale ambao wameamini miongoni mwenu na wakafanya vitendo vizuri kwamba atawafanya kuwa ni mahalifa kama alivyowafanya mahalifa waliopita kabla yenu aya hii si mansukh kama wengine wanavyosema aya hii inakuja nafuta na aya hii aya hii hakuna aya inayofuta aya hii maadam masahaba radhiallahu anhum walipewa khilafa na sisi ni ahadi na bishnani ni ahadi kwetu kutoka kwa muumba wetu kwamba khilafa itakuwepo lakini pia ni bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuelezea tarehe ya umma huu ila takumu saa mpaka kiama kitakaposimama anasema awwalu dinukum an-nubuwa wa rahma mwanzo utume wenu wa dini yenu ni utume na rehma naam mtume alitawala thumma khilafatan ala minhaji nubuwa kisha mtume akasema itakuja khilafa kwa njia ya utume naam alikalia kiti cha khilafa Abu Bakar عمر عثمان وهلم جرا ثم ملكا عاظا ثم ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت اي واسلام سؤال لا kuzingatia ni tukio la hijra limeletwa kwetu kama mazingatio tukumbuke usimamishwaji wa dola kubwa Islam haikuwa hijra ni visa vya buibui na pango na wala mtume hakuwa mkimbizi bali kwa hijra likuasisiwa kwa dola kubwa ambayo iliweza kuja kudondosha dola kubwa za zama hizo ambayo ni dola ya Kiislamu inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم عجل لنا بالخلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها الكفر أهلها اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيب صلى الله على سيدنا محمد قيموا صالح Thank you.